Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 4, 397 AD Ang kamatayan ni Ambrose ng Milan, ang pinakamatalinong obispo ng unang simbahan. Siya ay tinuring na pantas sa Biblia, marunong sa isyong politika, dalubhasa sa pagsasalita ng Latin, isang magaling na musikero at guro. Kilala rin si Bishop Ambrose na guro ng popular na mag-aaral na si Saint Augustine ng Hippo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.